die volk wat in duisternis wandel, het een groot licht gezien, die wat woon in die land van die doodskadewee, oor hulle het een licht geskyn. Jy het die nasie vermenigvuldig, hulle vreeglik groot gemaakt, hulle is vrolijk voor uw aangezicht soos iemand vrolijk is in die oestijd, soos iemand juig als die buit verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die rude van hulle drijver, het die verbreek soos op die dag van Imdian. Want elke soldaat is koen wat daar wegstap met gedreen, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, een prooi van die vier. Want een kind is voor ons geboren, een sien is aan ons gegee, en die heerskapie is op zijn skouwer, en hij wordt genoemd, wonderbaar, rotsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst, tot vermeerdering van die heerskapie en tot vrede zonder einde, op die troon van David en oor sy koninkrijk om dit te bevestig en dit te versterk die reg en die gerechtigheid, van nou af tot in eeuwigheid. Die ijver van die Heere van die leerskare zal dit doen. Die Heere stieren woord in Jacob, en dit val in Israël, en die hele volk zal dit gewaar word, Ephraim en die inwoners van Samaa, wat in trotsheid en grootsheid van aard sê, die bakstenen het geval, maar met gekapte klip zal ons bouwen, die wilde vijbome is afgekapt maar ons zal seders in hulle plek neem. Maar die Heere gee aan die teestanders van les in die oorhand oor hulle, en hulle vijande sal hy oplits, die Arameers van voor en die Filisteine van achter, dat hulle Israël met volle mond kan opeet. Ondanks dat alles is sy toer nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrekt. Maar die volk bekeer hulle nie tot om wat hulle slaan nie, en hulle soek nie die Heere van die leerskare nie. Daarom snij de Jere van Israël af kop in stert, palmtak en bisie, op een dag. Die uitsten aanzienlijke, die is die kop, en die profeet wat liens profeteer, die is die stert, en die leiers van hierdie volk het vir leiers geword, en die van hulle wat gelei word, is op het dwaal weggebring. Daarom zal die Jere oor hulle jongmanne nie bly wees nie en om nie ontferm oor hulle wees en hulle weer die wees nie, van hulle is allemaal roekeloze mensen en kwaadoeners, en elke mond spreek goddeloosheid. Ondanks dat alles is sy toer nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrekt. Want die goddeloosheid brandt soos vier, dit verteer doorings en distels en steek die dichte takken van die bos aan die brand, zodat hulle in een rookpilaar opstijgt. Dier die grimmigheid van die Heere van die Leerskade staan die land in vlammen en het die volk geword soos een prooi van die vier, die een spoor die ander niet. En hulle bijt naar rechts en het honger, hulle vreet naar links en word niet versadig nie, hulle eet elkeen die vlees van sy eie arm, Manasse vir Ephraim, en Ephraim vir Manasse, en hulle saam is teen Jeda. Ondanks dit alles is sy toer nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrekt.